Etordi noa izu egan agiten zu eh, laida kamie par, zu eba iatin zinen eh, belehen juhatz forentako, ondoko ikusgarrientako, nula iganda horrokorki egin aldia. Belehen egin aldi hoi zi gari untsa egan duzu, lehen ze rekontratu behitugu bedagun uh, ikusgarriko, berritzen dagun ikusgarriko koregrafua, eneko hil daitzen duz eta errenteriatik uh, Ordin eh, lehen dantzaiek ikusten ziela, guk uh, bulego kota zalek prefosta jadanik ikusi ginizun, benam mm, justo be, uh, vizioz egin guntin uh, junte jesker, ordin lehen ze egazki ikusten genila, eta ordin goizan prefosta orkestu gutut, zubak rotsa jakiteko zer genin lotua, berritza eta ikusgarria entako zer kargu kenen genin, eta ondotik dantzaiek, dantzatu dizie, beste manea batez eh, ikustez dantzan, gaineko korpitza eta improvisatuz zabo. bazkai bat uh, partekatu eta um, mm, arrestan arra dantzatu. Aizri nahi pati deitaz zite, eneko hil, nula haitatu duzi eko regrafo Enekoril, Eneko eh, gini zun bilaka kolektibua jesker, heke dikusie be aholkatu amini bat, eh, kukai dantzataldian aizuzun dantzan, eta esperientzia bat izu antzerki dantzatian, eta, mm, eta hola gututzen gana eta haikin nintzatzin, lehen, eh, lehen alkarrizketa hortan, ohartu gututzu baguntila ber, eh, ber ideiak, eta, mm, eta haik dizu amini bat ebai, ondoko ikusgarriaen gaia aminibat uh, aipatu eta hortaik landa, ebe, uh, jarraiki dizugu haikin anin. Eta justok jai ahal lehiku uh, gehi hoi? Ebe uh, gehi ordin jadanik kusgarriain izena ba dukezu maska ua, maska roa, ordin maska dukezu barnen, ordin haigo higi hartuko dizugu maska Bena ez bate maskadaen euh, helbu ez duzu bate maskada baten egitia, bena hirunak urruitia maskadaen gibelin agertzen ahaldien problematikak eta gizartiaen uh, eh, eh, kezkak eta mm, problemen amni eh, bat agerraztia ikusgarriaen bidez eta dantzain bidez eta gaian gehiaena aipatziko ebai beste zerbaiten gehitzeko, maskarua deitzen izugudo, odin maskada erran utan bezala uhitazteko bena ebai maska usu be gizartian edo maskada batetan, jentek ezarten dien edo ezarten dugun maska eh, beste rola baten ezarteko edo gaizazumaiten uh, eh, gordatzeko edo beste nurbaiten bilakatzeko, eta arua haua, ordin eh, denboa, garaia, mena eh, bai eh, haen irrentzia bai atzamaite meitugu, eta hortako, haitatu ikizan duzu maskarua. Ze haitu huna. <laughs> eta ordin hoi enekok dizide jauken ara birritzar kartik? Ebe, egian erraiteko, egiazki gaiaen, gaiaen ideia enekok dizuken, Eta geho, hai, esker, be, haiekin mintzatzez, bai geho dizugu garatu, bena enekok dizuken, bai, lehen idea. Ados, bai patxi daikuz ordin lehen egun aldi horrentako dantzaiek e, bezagutu zela eneko, nurtia zehatzago dantzai hoik? Ordin eh, dantzai hoik eh, txingilika talde kuktutzu, ordin behitzaikin harremanetan tutzu badizu bai urte bait, jadanik ikusgarri zumait plantatu behitutie beritza alkartia ekin, Pierpol Berzaitzekin hasiz, eta ondotik hen ikusgarria eta hen alkartia muntatuik, eta beritzak beti jarraikititzu koe izpenian, eta ordian uh, eh, guetako aski logiko iduitzen zikusun, hekin jarraikitzi alanean, karrikako dantza bat uh, aurkeztu aurten, eta oa idagun urratxa jentako dukezu ebe gazki gelako sala batetan agertuko den ikusgarri baten maitia, eta um, beste, beste molde batez, beste ikusgarri baten egitia. Ordin behitze bat txingik ataldea intako, nusage jandate ikusgarri hori. Ondi maskarua ikusgarri behi hori, dagun urrietan, bimena hoitalauko urrietan agertuko duzu, raialaian eta gu helbuia luke sondotik euskal herri osun agertia. <laughs> Baina eskerri kanisla ida. <laughs> ikun nene hiltz egan aji gutzak, ba, minu bat hasteko iranak gu jadan ikirintza lai ikusgarri horren koregrafua, hasteko jebulia prezentatzen ba, bueno, bai, eixo, niko naiz, errenterik, errenterikoa. Eta, bueno, ni urretan zehar dantzari, eta sort, azkenik urtetan pixka sortzaile ere, ibilitakoa, sortzen, eta interpretazioan pixka bat ere. Eta, bueno, ba, pasaden ekainean, edo zakit, bai, ekainean uste dut, jasun nula laidaren deia, ba, beharritzarekin urrengo sorkuntza proiektua, ba, ea egitera animatuko nintzatekeen, eta, ba, bilera, askoren ondoren eta pixka bat ikusiz zer egin genezakeen, ba, nik bainoen gogoa bet, siberu buruzko zerbait egiteko. Ez, siberua, e, gai bezala hartuta, bertako kantuak, e, problematikak, e, gaur egun arazoak e, baita, usakantuak, dantzak, oiturak, erabilita, eta bueltaka, bueltaka, konturatu ginen, ba, bueno, ba, maskarada bat izan zitekela, ba, maskarada baten dantzak, egiturak, interesgarri izan zitezkela, ba, ikuskizun bate, bat abiatzeko eta sortzeko. Kontuan hartuta, ba, hori maskarada bat dela egun, osoko, ez, erritual bat, eta, bueno, ba, ba gurea, ba, ordu bete inguruko zerrit izango dala eta, ba, norroin, ogeita berroi pertsonaietik, ba, bueno, ba, guamaika izango garela, eta, bueno, azkenean maskara hartuko dugu eta maskaradatik interesatzen zaizkigun elementu batzuk denak ezingo ditugu hartu naiz eta oso interesgarriak izan ziurrenik eta bueno, berrira kurketa bat edo egingo dugu egiten seiatuko gera ez du maskara da ordezkatu nahi nondik inora bakarrikan da ariketa artistiko bat e, ba, altxorrak hartu eta gure gure modura jolasteko. Eta, bueno, maskaroa jarri genion izena, ba, mas, maskar, e, eh, maska, ba, erabiltzen den maskaren gatikan, gatikan, eta siberua, siberuaren bukarako iruizkiak ola, kombinatu genitu, eta esan, ba, maskaroa izan daiteke izen buru aproposoa. Eh? Muntza etordin egin txutzak lehen aldikotz eh, dantzaiak ikusi, nula da. Ongi, bueno, bale nengo guna izan da gaur, eta, eta bueno, ba, pixkanaka ezagutzen joango gera, eh, haiek ni ez naute ezagutzen ez ni haiek ez dare, eta bueno, eh, ikusi ditute beraien izakerak pixka bat, gogoak, eta, eta oso, ba, hori, beraiek dira azkenean adituak siberuko dantzetan, eta niko hortatikan hartu beharko dut hori esplotatu beharko detalik eta gehien, eta baina nire ardurare izango da, beste, beste eremu batzuetara gorputzak eta buruak nola eraman, ba zerbait, maskaradatik aterako gaituen zerbait sortzeko. Eta ikus ikusgarri hortan, ahitut zai, bai sibiotar dantzak, bai eta beste dantza motazun bait, hoiduk? Bueno, beste dantzamotak bai, zeiatuko gera, ba, gorputzaren espresioak eta gorputza, gorputza beste modu batera erabiliz deitu dantza garaikidea, dantza garaikidea azkenean oso termino irekia da, ere. Eta bai, erabiliko diegu espazioaren erabilera, erabiliko dugu beste modu batean, e, erritmoak, e, kantuak erabiliko ditugu beste modu batean, orduan izango da azkenean ustuketa, beteketa, betetzelan bat, e, dagoen arekin, maskaradak eskaintzen duen arekin, baina gero aldi berean, ba, denon artean ba, interesgarri iruditzen zaigun elementu horiekin, ez da? Bai, e, nik irudikatzen dut zerbait, oso erritmikoa, erritmo asko, erritmoa, erritmoa izango duena, dantzariek bertan erritmoa markatuko dutena, naiz eta agian entzuten duguna eta ikusten duguna alde ez bategin, eta bai, dantza garaikera edo gorputza behintzat goikaldea beste modu batera mugitzera e, eh, seiatuko gara behintzat. Huntza eskerrik hainitz. Zuri.